Pirmā lekcija Mani mīļie draugi, mūsu uzdevumu mēs veiksim vienīgi tad, ja neuzlūkosim to tikai par intelektuāli patīkamu, bet gan par augstākajā nozīmē morāli garīgu. Un tāpēc jūs atzīsiet par saprotamu, ka šodien, sākot šo darbu, mēs vispirms atcerēsimies saistību ar garīgajām pasaulēm, jo tieši to mēs ar savu darbību gribam atjaunot. Uzņemoties šādu uzdevumu, mums jāapzinās, ka mēs nedarbojamies kā tikai šeit fiziskajā pasaulē dzīvojoši cilvēki. Tāda veida uzdevumu spraušana tieši pēdējos gadsimtos ir ieguvusi īpašu izplatību un gandrīz tikai un vienīgi pārņēmusi cilvēkus. Tā saprotot uzdevums, no mācīšanas un audzināšanas ir radies tas, kam tieši jātiek labotam ar uzdevumu – kuru sev izvirzām mēs. Tāpēc mūsu gatavošanās darba sākumā vispirms pārdomāsim, kā katrā gadījumā atjaunot saikni ar garīgajām varām, kuru uzdevumā un ar kuru mandātu katram no mums būs jāstrādā. Tāpēc es lūdzu jūs šos ievadvārdus uztvert kā sava veida lūkšanu, tām varām, kam imaginējoši, inspirējoši, intuitējoši – jāstāv aiz mums, mums uzņemoties šo uzdevumu. Mani mīļie draugi, mūsu pienākums ir sajust uzdevumu svarīgumu. Mēs to varēsim, ja sapratīsim, ka šai skolai ir dots īpašs uzdevums. Un te īsti konkretizēsim mūsu domas, sakārtosim domas tā, lai mēs varētu apzināties, ka ar šo skolu tiks īstenots kaut kas īpašs. Tas būs iespējams tikai tad, ja neikdienišķosim to, kas ir izdarīts, šo skolu dibinot, bet uzlūkosim to kā kādu svētku brīdi pasaules kārtībā. Šajā nozīmē es gribētu sākt ar to, ka tā labā gara vārdā, kam jāizved cilvēks no posta un nabadzības, tā labā gara vārdā, kam jāvada cilvēce uz augstāku attīstības pakāpi, mācīšanā un audzināšanā, Izsaku vissirsnīgāko pateicību tiem labajiem gariem, kas mūsu mīļajam Molta kungam ir iedvesuši domu šajā virzienā un šajā vietā darīt cilvēks tālākās attīstības labā to, ko viņš ir paveicis ar Valdorf skolu. Es zinu, ka viņš apzinās, ka tas, ko šī uzdevuma labā var darīt, šodien vēl darāms visai vājiem spēkiem. Viņš saprot šo lietu, bet tieši ar to – ka mēs kopā uzturam uzdevumu diženumu un brīdi, kurā tas sākts, kā svarīgu mirkli šajā pasaules kārtībā, viņš varēs darboties mūsu vidū ar īsto spēku. No šī redzes viedokļa, mani mīļie draugi, mēs sāksim savu darbību. Mums jāuzlūko sevi par cilvēkbūtnēm, ko karma ir nolikusi vietā, kur jānotiek nevis kaut kam parastam, bet gan kam tādam, kas līdzdarbojošajos rada svinīgu pasaules acu mirkļu sajūtu. Pirmais, ar ko gribētu sākt, ir mūsu pedagoģiskā uzdevuma izskaidrojums. Izskaidrojums, par kuru es gribētu šodien runāt ievada veidā. Mūsu pedagoģiskajam uzdevumam būs jāatšķiras no tiem uzdevumiem, kurus cilvēks izvirzījusi līdz šim. Jāatšķiras ne tāpēc, ka mēs uzpūtīgā augstprātībā domātu, ka tieši no mums, tā sakot, sāksies jauna pedagoģiska pasaules kārtība, bet gan tāpēc, ka mums, vadoties no antropozofiski orientētas garazinātnes, ir skaidrs, ka viens otram sekojošie cilvēces attīstības laikmeti cilvēcei vienmēr izvirzīs citus uzdevumus. Viens uzdevums bija pirmajām, cits otrajā, un tā līdz pat mūsu piektajam pēcatlantīdas attīstības laikmetam. Un tā nu ir, ka to, ko kādā attīstības laikmetā cilvēcei jāpaveic, tā apzinās tikai zināmu laiku pēc šī attīstības laikmeta sākšanās. Attīstības laikmets, kurā mēs šodien atrodamies, ir sācies 15. gadsimta vidū. Savā ziņā tikai šodien no garīgajiem pamatiem nāk tā atziņa, ka tieši attiecībā uz audzināšanas uzdevumu būtu jāpaveic šajā mūsu laikmetā. Cilvēki līdz šim, pat pēc vislabākās sirdsapziņas pedagoģiski strādājot, tomēr ir strādājuši vecās audzināšanas nozīmē, vēl 4. pēcatlantīdas attīstības laikmeta nozīmē. Daudz kas būs atkarīgs no tā, ka mēs no paša sākuma noskaņojamies mūsu uzdevumam, ka mēs mācāmies saprast, ka mums – Mūsu laikam ir jādod gluži noteikts virziens. Virziens, kas ir svarīgs nevis tāpēc, ka tam jābūt derīgam absolūti visai cilvēcei tās attīstībā, bet gan tāpēc, ka tam jābūt derīgam tieši mūsu laikam. Materiālisms bez visa cita vēl ir novedis arī pie tā, ka cilvēkiem nav apziņas par īpaša laika īpašiem uzdevumiem. Vispirmām kārtām lūdzu ievērojiet to, ka īpašiem laikiem ir savi īpaši uzdevumi. Jums būs jāpārņem audzināšanai un mācīšanai bērni, jau noteikta vecuma bērni, un jums būs jāapdomā, ka jūs pārņemat bērnus, kas savas dzīves vispirmajā posmā jau ir saņēmuši savu vecāku audzināšanu, bieži neaudzināšanu. Pilnībā veikt to, ko mēs gribam, varēsim tikai tad, Kad būsim kā cilvēce tik tālu, ka arī vecāki sapratīs, ka jau audzināšanas pirmajā posmā tiek radīti īpaši šodienas cilvēces uzdevumi. Mums vajadzēs dažu labu lietu, kas pirmajā dzīves posmā aplam izdarīta, vēl spēt izlabot, kad mēs bērnu saņemsim skolā. Bet mums ļoti jāapgātina savu saprašanu, kuras vadībā mēs katrs atsevišķais uztversim mūsu mācīšanu un audzināšanu. Ziedojot sevi šim uzdevumam, neaizmirstiet, ka visa šodienas kultūra, līdz pat garīgajām sfērām, balstās uz cilvēces egoisma. Apskatiet objektīvi to garīgo jomu, kam cilvēks šodien nododas. Apskatiet reliģisko jomu un pajautājiet sev, vai mūsu šodienas kultūra tieši reliģiskajā jomā nav izveidoti balstoties uz cilvēku egoismu. Tieši sprediķošanai mūsu laikā ir tipiski – ka sludinātājs cilvēkus grib aizskart tieši viņu egoismā. Ņemiet to, ka cilvēkus satrauc visdziļāk, neaizmirstības jautājumu, un padomājiet, ka šodien gandrīz viss, pat sludināšana, ir vērsts uz to, lai cilvēkus atvērtu tā, ka uzmanībā tiek paturēts viņa egoisms par pārjuteklisko. Egoisms cilvēkam rada tieksmi iziet caur nāvas vārtiem nevis kā nebūtiskam, bet gan saglabājot savu es. Tas kaut arī ļoti izsmalcināts ir egoisms. Pie šī egoisma apelē šodien visplašākajā nozīmē jebkura reliģiskā ticība, kad tiek runāts par nemirstības jautājumu. Tāpēc reliģiskās konfesijas pirmajām kārtām uzrunā cilvēku tā, ka parasti aizmirst šīs zemes esamības vienu galu un ievēro tikai tās otru galu. Ka pāri visām lietām acīs – patur nāvi, bet dzimšana tiek aizmirsta. Kaut arī šīs lietas netiek skaidri izrunātas, tās tomēr ir pamatā. Mēs dzīvojam laikā, kad šī vēršanās pēc atbalsta pie cilvēciskā egoisma visās sfērās ir jāapkaro, ja cilvēki negrib nostāties uz kultūras lejupvedošā ceļa, pa kuru iet šodien, arvien vairāk un vairāk lejup. Mums arvien vairāk un vairāk ir jāapzinās cilvēks attīstības otrs gals šī zemes esamībā – dzimšana. Mums būs jāuzņem savā apziņā īstenība, ka cilvēks attīstās ilgu laiku starp nāvi un jau dzimšanu, ka šajā attīstībā viņš nonāk punktā, kur viņš garīgajai pasaulē zināmā mērā mirst, kur viņš dzīvo garīgajā pasaulē tādos apstākļos, ka vairs nevar tur pastāvēt, nepārējot citā esamības formā. Šo citu esamības formu viņš iegūst tādajādi, ka ļaujas ietērpties fiziskajā un ēteriskajā ķermenī. To, ko viņš saņem, ietērpjoties fiziskajā un ēteriskajā ķermenī, viņš nevarētu saņemt, ja taisnā līnijā attīstītos tālāk garīgajā pasaulē. Ar to, ka bērnu skatīt ar fiziskajām acīm drīkstam tikai līdz ar viņa dzimšanu – Mums kļūst skaidrs, arī tas ir kāds turpinājums. Un mēs neraudzīsimies vien uz to, ko cilvēka esamība piedzīvo pēc nāves, tātad uz fiziskā garīgo turpinājumu. Mums jāapzinās, ka fiziskā esamība šeit ir garīgās esamības turpinājums, ka mums ar audzināšanu jāturpina tas, ko bez mūsu līdzdalības ir jau sarūpējušas augstākas būtnes – ka mēs savam audzināšanas un mācības procesam tikai tad dodam pareizo noskaņu, ja apzināmies šeit, šajā cilvēkbūtnē tev ir darīšana ar turpinājumu tam, ko augstākas būtnes ir veikušas pirms bērnu dzimšanas. Šodien, kad cilvēki savās domās un sajūtās ir pazaudējuši kopsakaru ar garīgajām pasaulēm, bieži tiek jautāts abstraktā veidā par kaut ko, kam īstenībā kā jautājumam attiecībā pret garīgo pasaules uzskatu nav nekādas īstas jēgas. Tiek jautāts, kā vajadzētu veikt tā saucamo pirmsdzimšanas audzināšanu. Ir daudzi cilvēki, kuri mūsdienās lietas uztver abstrakti. Ja lietas skata konkrēti, tad jautāšanu zināmās jomās nevar turpināt patvaļīgā veidā. Es reiz minēju piemēru. Uz ceļa redz grambas – Var jautāt, no kurienes tās? Tādēļ, ka ir aizbraukuši rati. Kāpēc rati ir aizbraukuši? Tāpēc, ka tie, kas tur sēž iekšā, grib sasniegt kādu noteiktu vietu. Kāpēc viņi grib sasniegt kādu noteiktu vietu? Patiesībām jautājumu uzdošana reiz beidzas. Ja paliek abstraktajā, tad var jautāt vienmēr tālāk. Kāpēc? Var šo jautājumu apli griezt vienmēr tālāk. Konkrētā domāšana vienmēr atrod beigas. Abstraktā domāšana riņķo bezgalīgi, kā ritenis ap sevi. Tā ir arī ar jautājumiem, kuri tiek uzdoti par netik tuvām jomām. Cilvēki pārdomā par audzināšanu un jautā par pirmsdzimšanas audzināšanu. Bet mani mīļie draugi – Pirms dzimšanas cilvēkbūtne taču ir pāri fiziskajam esošo būtņu aprūpē. Tā mums ir jāatstāja tiešās atsevišķās attiecības starp pasauli un atsevišķu būtni. Tādēļ pirms dzimšanas audzināšanai nav vēl nekāda uzdevuma priekš paša bērna. Pirmsdzimšanas audzināšana var būt tikai kā neapzinātas sekas tam, ko dara vecāki, īpaši māte. Ja māte līdz dzemdībām izturas tā, ka viņā pašā izpaužas tas, kas īstā nozīmē ir morāli un intelektuāli pareizais, tad viņas paveiktais, turpinot pašaudzināšanu, pats no sevis pāries uz bērnu. Jo mazāk domā par to, kā audzināt bērnu, pirms tas vēl ieraudzījis pasaules gaismu, un jo vairāk domā par to, kā pašam dzīvot pareizu dzīvi, jo labāk būs bērnam. Audzināšana var sākties tikai, kad bērns patiešām ir iekļaujies pasaules kārtībā fiziskajā laukā, un tas ir tad, kad viņš sāk elpot ārējo gaisu. Kad bērns ir ienācis fiziskajā pasaulē, mums jāapzinās, kas bērnam īstenībā ir pārēja no garīgā uz fizisko lauku. Redziet, pirmām kārtām mums jāapzinās, ka cilvēkbūtne tiešām sastāv no divām daļām. Pirms cilvēkbūtne ierodas fiziskajā pasaulē, tiek iedibināts saistības starp garu un dvēseli. Starp garu, cik tālu ar to jāsaprot tas, kas šodien fiziskajā pasaulē ir vēl pavisam apslēpts un ko mēs antropozofiski, garazinātniski saucam par gara cilvēku, dzīvības garu, pašgaru. Ar šīm trim cilvēka būtības daļām ir gan tā, ka tās zināmā mērā ir atrodamas pārjutikliskajā sfērā, līdz kurai mums ir jāizcīnās, un starp nāvu un jaunu dzimšanu – Mēs jau esam zināmās attiecībās ar gara cilvēku, dzīvības garu un pašgaru. Spēks, kurš iziet no šīs trijotnes caurauž cilvēka dvēselisko, apziņas dvēseli, prāta, jeb iedabas dvēseli un sajūtu dvēseli. Un ja jūs apskatītu cilvēku būtni, kura gatavojas nokāpt fiziskajā pasaulē, pēc tam, kad tā ir izgājusi savu esamību starp nāvi un jaunu dzimšanu, tad jūs atrastu tikko raksturoto garīgo saistītu kopā ar dvēselisko. Cilvēks zināmā mērā ienāk no augstākās sfēras šīs zemes esamībā kā gara dvēsele, jeb dvēseles gars. Viņš ietērpjas šīs zemes esamībā. Tāpat mēs varam raksturot šo otro būtnes daļu, kas ir saistīta ar tikko aprakstīto. Varam teikt, te lejā uz zemes, gara dvēselei tiek pasniegts pretī tas, kas rodas fiziskās iedzimtības norisēs. Nu dvēseles garam, jeb gara dvēselei tiek radīta ķermeņa miesa, jeb miesas ķermenis, tā, ka atkal ir saistītas divas trijotnes. Gara dvēselē ir saistīti gara cilvēks, dzīvības gars un pašgars, ar dvēselisko, kas sastāv no apziņas dvēseles – prāta, jeb iedabas dvēseles un sajūtu dvēseles. Tās ir saistītas viena ar otru, un nokāpjot fiziskajā pasaulē tām jāsaistās ar sajūtu, jeb astrālu ķermeni, ēteru ķermeni, fizisko ķermeni. Bet tie savukārt vispirms ir saistīti mātes miesās un tad fiziskajā pasaulē ar trim fiziskās pasaules valstībām – ar minerālu, ar augu un ar dzīvnieku valsti, tā, ka arī te viena ar otru ir saistītas divas trijotnes. Ja jūs pietiekami objektīvi aplūkosiet bērnu, kas jau ir ieaudzis pasaulēm, tad pareizi uztversiet, ka bērnā vēl nav saistīti dvēseles gars jeb gara dvēsele ar miesas ķermeni, jeb ķermeņa miesu. Audzināšanas uzdevums garīgā nozīmē ir saskaņas radīšanas starp dvēseles garu un ķermeņa miesu, jeb miesas ķermeni. Tiem jārada savstarpēja harmonija, jānoskaņojas vienam uz otru, jo zināmā mērā tie vēl nesadar kopā, bērnam nākot fiziskajā pasaulē. Audzinātāja un arī skolotāja uzdevums ir šo divu daļu saskaņošana. Nu, apskatīsim šo uzdevumu nedaudz konkrētāk. No visām cilvēka attiecībām ar ārpasauli vissvarīgākā ir elpošana – bet elpot mēs tieši arī iesākam ar to, ka ierodamies fiziskajā pasaulē. Elpošana mācas ķermenī ir sagatavojoša elpošana, tā vēl neved cilvēku pilnīgā kopsakarā ar ārpasauli. Īsto elpošanu cilvēks iesāk tikai tad, kad ir atstājis mācas ķermeni. Šī elpošana ir ļoti, ļoti nozīmīga cilvēka būtībai, jo šajā elpošanā – jau atrodas visa fiziskā cilvēka trīsdaļīgā sistēma. Pie trīsdaļīgās fiziskās cilvēka sistēmas mēs pieskaitām vispirms vielmaiņu. Bet vielmaiņa no vienas puses ir iekšēji saistīta ar elpošanu. Elpošanas process caur vielmaiņu ir saistīts ar asinsriti. Asinsrite uzņem cilvēka ķermenī pa citu ceļu ievadītās ārējās pasaules vielas, tā, ka no vienas puses elpošana – ir saistīta ar visu vielmaiņas sistēmu. Elpošanai tā tad ir pašai savas funkcijas, taču no vienas puses tā tomēr ir saistīta ar vielmaiņas sistēmu. No citas puses elpošana ir saistīta arī ar cilvēka nervu maņu dzīvi. Ielpojot mēs nepārtraukt smadzeņu šķidrumu, iespiežam smadzenēs. Izelpojot mēs to atgrūžam atpakaļ ķermenī. Ar to mēs pārstādām elpošanas ritmu smadzenēs. Un kā no vienas puses elpošana ir saistīta ar vielmaiņu, tā no otras puses tai ir kopsakars ar nervu maņu dzīvi. Mēs varam teikt, elpošana ir svarīgākais starpnieks starp fiziskajā pasaulē notiekošo cilvēku un fizisko ārpasauli. Bet mums ir jāapzinās, ka šī elpošana vēl nebūtu nenorisinās tā, kā tai pilnībā vajadzētu noritēt cilvēku fiziskās dzīvības uzturēšanai. Proti, cilvēkam, kurš uzsāk fizisku esamību, vēl nav iestājusies īstā harmonija, pareizā sakarība starp elpošanas procesu un nēru maņu procesu. Attiecībā uz bērnu būtību jāsaka, bērns vēl nav iemācījies elpot tā, ka elpošana pareizā veidā uzturētu nēru maņu procesu. Te atkal rodams smalkāks raksturojums tam, kas ar bērnu ir jādara. Mums vispirms ir jāsaprot cilvēka būtība, antropoloģiski, antropozofiski. Tā svarīgākie audzināšanas pasākumi rodami novērojot visu to, kas pareizā veidā iesaista nervu maņu procesā elpošanas norisi. Augstākā nozīmē bērnam ir jāmācās uzņemt savā garā tas, kas viņam var tik dāvāts ar to, ka viņš ir dzimis elpošanai. Jūs redzat, šī audzināšanas daļa slieksies uz garīgi dvēselisko. Harmonizējot elpošanu ar nervu maņu procesu, mēs ievadām garīgi dvēselisko bērnu fiziskajā dzīvē. Vienkāršot izsakoties, mēs varam teikt, Bērns vēl nemāk iekšēji pareizi elpot, un audzināšanai jābūt tādai, lai iemācītu pareizi elpot. Bet bērns nemāk vēl kaut ko citu pareizi, un pie tā ir jāķeras, lai tiktu radīta saskaņa starp divām būtnes daļām, starp ķermeni miesu un gara dvēseli. Ko bērns pareizi nemāk savas esamības sākumā, jums liksies uzkrītoši – ka parasti tas, kas mums garīgi jāuzsver, liekas esam pretrunā ar ārējo pasaules kārtību. Ir tas, kā pareizi izdarīt maiņu starp miegu un nomodu cilvēkbūtnē. Protams, ārēji apskatot var teikt, bērns man gluži labi gulēt. Viņš pie tam guļ daudz vairāk nekā cilvēks vēlākā vecumā, viņš pat gulēdams ieiet dzīvē. Bet to, kas iekšēji ir pamatā miegam un nomodam, to viņš vēl nemāk. Bērns izjūt dažādību fiziskā laukā. Viņš lieto savus locekļus, ēda, dzer un elpo. Bet darot to visu fiziskajā laukā, mainoties miegam ar nomodu, tas nevar visu fiziskajā laukā pieredzēto, ko viņš ar acīm redz, ar ausīm dzird, ar rociņām paveic, kā viņš ar kājņām paspārdās, ienest garīgajā pasaulē, tur pārstrādāt un tad šī darba devumu atkal atnest atpakaļ fiziskajā laukā. Viņa miegu raksturo tieši tas, ka tas ir citāds miegs nekā pieaugušā cilvēka miegs. Pieaugušo miegā tiek galvenokārt apstrādāts tas, ko cilvēks pieredz starp pamošanos un iemikšanu. Bērns vēl nevar ienest miegā to, ko viņš piedzīvo starp pamošanos un iemikšanu, un tāpēc viņš vēl arī miegā dzīvo vispārējā pasaules kārtībā. Tā, ka nenes šajā pasaules kārtībā miega laikā līdzi fiziskajā pasaulē ārēji pieredzēto. Mums ir jānoved ar pareiza virziena audzināšanu līdz tam, ka tas, ko cilvēks pieredz fiziskajā laukā, tiek ienests tajā, ko dvēseles gars jeb gara dvēsele dara no iemikšanas līdz pamošanās brīdim. Mēs kā skolotāji un audzinātāji nevaram iemācīt bērnam pilnīgi neko no augstākās pasaules. Jo tas, kas cilvēkā ienāk no augstākās pasaules, ienāk laikā no iemikšanas līdz pamošanās brīdim. Mēs tikai varam laiku, kuru cilvēks pavada fiziskajā laukā, izmantot tā, ka viņš tieši to, ko mēs ar viņu darām, pakāpeniski varētu ienest garīgajā pasaulē – un caur to savukārt fiziskajā pasaulē spētu plūst atpakaļ spēks, kuru viņš var paņemt līdzi no garīgās pasaules, lai tad fiziskajā esamībā būtu īsts cilvēks. Tā, pirmām kārtām, visa mācīšanas un audzināšanas darbība jāvērš uz īsti augstu jomu, uz pareizes elpošanas un uz pareizes ritma maiņas mācīšanas starp miegu un nomodu. Saprotams, mēs iepazīsimies ar tādiem izturēšanās nosacījumiem audzināšanā un mācīšanā, kuri nebūs kaut kāda elpošanas dresūra vai miega un nomoda dresūra. Tas viss būs tikai otrajā plānā. Tas, ar ko mēs iepazīsimies, būs konkrēti pasākumi, bet mums līdz pat pamatiem jāapzinās tas, ko mēs darām. Mums jāapzinās, ka kad mēs bērnam mācām vienu vai otru mācību priekšmetu, tad mēs vienā virzienā vairāk darbojamies uz gara dvēseles ienešanu fiziskajā ķermenī, un otrā virzienā vairāk uz ķermeņa miesas ienešanu gara dvēselē. Nenovērtēsim par zemu tagad pateiktā svarīgumu, jo jūs nekļūsiet labi audzinātāji un skolotāji, ja skatīsieties tikai uz to, ko jūs darāt, bet neredzēsiet, kas jūs esat. Mums taču antropozofiski orientētā gara zinātne tieši tāpēc ir, lai novērtētu šī fakta nozīmīgumu, kad cilvēks pasaulē iedarbojas ne tikai ar to, ko viņš dara, bet pirmām kārtām ar to, kas viņš ir. Ir liela atšķirība, mani mīļie draugi, vai skolā klasē ar mazāku vai lielāku skolēnu skaitu ienāk viens vai kāds cits skolotājs. Ir liela atšķirība, un tā nepastāv tikai tādēļ, ka viens skolotājs ir veiklāks, lietojot tā vai citādi ārējos pedagoģiskos paņēmienus nekā otrs. Galvenā atšķirība, kas iedarbojas mācīšanā, ir atkarīga no skolotāja domu virziena, ko viņš ienes līdzi klasē visā viņa esamības laikā. Skolotājs, kurš nodarbojas ar domām par topošo cilvēku, iedarbojas uz skolēniem pavisam citādi – nekā skolotājs, kas par to visu nekā nezina, kas nekad nevērš uz to savas domas. Jo kas notiek tajā acu mirklī, kurā jūs pārdomājat šādas domas? Tas ir, kurā jūs sākat saprast, kāda kosmiska nozīme ir elpošanas procesam un tā pārgrozībām audzināšanā, kāda kosmiska nozīme ir ritma procesam starp miegu un nomodu. Tajā mirklī, kad jums ir šādas domas, kaut kas jūsos apkaro visu to, kas ir tikai personības gars. Šajā mirklī tiek klusinātas visas pakāpes un posmi sistēmā, uz kā pamatojas personības gars. Tiek izdzēsts kaut kas no tā, kas cilvēkā ir visvairāk, tieši tāpēc, ka viņš ir fizisks cilvēks. Un kad jūs dzīvojat šajā sevis izdzēstībā un ieiet klasē, Iekšējie spēki darbojas tā, ka starp skolēniem un jums rodas savstarpējās attiecības. Varbūt, ka ārējā īstenība sākumā ir tam pretrunā. Jūs ieiet skolā un varbūt jums priekšā ir rezgaļi un nebēdnes, kuri jūs izsmēja. Jums jābūt tik stiprinātam ar tādām domām, kādas mēs šeit kopsim, ka jūs šo izsmiešanu vispār neņemat vērā, ka jūs to pieņemat kā ārēju notikumu – Es gribētu teikt kā notikumu, kad pēkšņi sāk līt, bet jūs esat izgājuši ārā bez lietu sarga. Protams, tas ir nepatīkams pārsteigums, bet parasti cilvēks pats izdomā atšķirību starp tikt izsmietam un tikt pārsteigtam no lietus, kad nav lietu sarga. Nedrīkst tādu atšķirību izdomāt. Mums jātīsta tik stipras domas, ka šī atšķirība netiek radīta – ka mēs pieņemam šo izsmiešanu kā lietus gāzi. Ja mūs caurauž šīs domas, un it īpaši mums ir patiesa ticība tām, tad mēs iespēsim, panāksim to, kas varbūt sāksies tikai pēc astoņām dienām, varbūt tikai pēc 14 dienām, varbūt pēc vēl ilgāka laika, kaut arī mēs nezin, kā tiktu bērnu izsmieti, ka mēs izveidosim ar bērniem tādas attiecības, kādas uzskatīsim par vēlamām. Mums šīs attiecības jāizveido arī neskatoties uz pretestību ar to, par ko mēs paši sevi uzskatām. Un pāri visam mums jāapzinās pirmais pedagoģiskais uzdevums, ka mums vispirms pašiem sevī kaut kas ir jāizveido tā, ka starp skolotāju un bērniem valda attiecības, kas dibinātas domās, iekšējā garīgumā, ka mēs klases telpā ienākam ar apziņu, Šīs garīgās attiecības ir te, ne tikai vārdi, pamācīšana, ko es sniedzu bērniem zināšanai. Tad mācīšanā būs arī veiksme. Tas viss ir ārējā rīcība, kura, protams, arī ir jākopj, bet mēs to nekopsim pareizi, ja kā pamatpatiesību neradīsim pilnīgu sakaru attieksmi starp domām, kuras mūs pašus pilda, un notikumiem, kuriem mācību laikā jānorisinās bērnu ķermenī un dvēselē. Visa mūsu izturēšanās mācīšanā nebūs pilnīga, ja mēs nenesīsim sevī apziņu. Cilvēks tika dzemdēts, ar to viņam tika dota iespēja darīt to, ko viņš nevarēja garīgajā pasaulē. Mums ir jāaudzina un jāmāca vispirms elpošana pareizi harmonizēt ar garīgo pasauli. Cilvēks nevarēja tādā pašā veidā garīgajā pasaulē izdarīt ritmisku maiņu starp nomodu un miegu kā fiziskajā pasaulē. Mums šo ritmu ar audzināšanu un mācīšanu jāregulē, tā, lai cilvēkā pareizā veidā ķermeņa miesa, jeb miesas ķermenis tiktu iekļauts dvēseles garā, jeb gara dvēselē. Tas ir kas tāds, kas pats par sevi saprotams, nav kā kāda abstrakcija – mūsu priekšā, un kā tāda būtu tieši jāpielieto mācībās, bet tam ir jāpārvalda mūs, kā domai par cilvēka būtību. To es gribēju jums pateikt šajā ievadā, un rīt mēs sāksim ar tiešo pedagoģiju.